Een griebel maak weer enige ongedierte wat weemel nie, jylle moet jyl daaraan nie verontreinig, zodat so jylle daardier onrein word nie. Want ek is die Heere jylle God, toen dan dat jylle heilig is en wees heilig, van ek is heilig. Daarom, verontreinig jylle self nie dier enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Want ek is die Heere wat jylle uit Egypte land laat optrek het om jylle God te wees. So moet jylle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dit is die wet oor die dieren en die voels en al die levende wezens wat ruur in die water en aangaande al die wezens wat op die aarde wemel, om te onderscheid tussen wat online en lijn is, en tussen die dieren wat geëet en die dieren wat niet geëet mag worden. Nie.